ที่54 ชื่อมหาวิทยาลัยและโรงเรียน The University of Thammasat มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The University of Agriculture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The University of Fine Art มหาวิทยาลัยศิลปากร the University of Medical Sciences มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ the Technical Institute วิทยาลัยเทคนิค secondary school โรงเรียนมัธยม elementary school โรงเรียนประถมศึกษา municipal school โรงเรียนเทศบาล private school โรงเรียนราช government school โรงเรียนรัฐบาล pre-primary school โรงเรียนมูลศึกษา kindergarten school โรงเรียนอนุบาล ชั่วโมงที่ 55 ชื่อกระทรวงต่างๆ The Ministry of Interior กระทรวงมหาดไทย the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Economic Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of Education, the Ministry of Communications กระทรวงคมนาคม The Ministry of Agriculture กระทรวงเกษตร The Ministry of Industry กระทรวงอุตสาหกรรม The Ministry of Public Health กระทรวงสาธารณสุข The Ministry of National Development กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ The Prime Minister นายกรัฐมนตรี Minister รัฐมนตรี Department กรม ชั่วโมงที่56วันสำคัญต่างๆ National Day วันชาติ Buddhist Lent วันเข้าพรรษา The Queen's Birthday วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ Chulalongkorn Day วันปิยมหาราช United Nations Day วันสหประชาชาติ The King's Birthday วันเฉลิมพระชนพรรษา Constitution Day วันรัฐธรรมนูญ May Day วันแรงงาน Chinese New Year วันตรุษจีน Christmas Day วันคริสต์มาส m a k a p u j a Day วันมาคาบูชา Chakri Day วันจักรี Coronation Day วันฉัตรมงคล Songkran Day วันสงกรานต์ Visakhapuja Day วันวิสาขบูชา Asalaha Puja Day วันอาสาฬหบูชา ชั่วโมงที่ห้าสิบเจ็ดธุรกิจการบิน จองตั๋วโดยสารเครื่องบินและการประชาสัมพันธ์ Good afternoon, gentlemen. สวัสดีค่ะท่านสุภาพบุรุษ Can I help you? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมคะ I wish to inquire about flights to London. ผมต้องการจะสอบถามเวลาเครื่องบินไปลอนดอนสักหน่อย When, sir? ท่านจะเดินทางไปเมื่อไหร่คะ Have you any flights on Saturday? เที่ยวออกวันเสาร์นี้มีไหมครับ Yes, but the flight time is 6 a.m. on Saturday. มีค่ะ แต่เที่ยววันเสาร์มีเครื่องบินออกเวลาเช้า6นาฬิกา We have a flight leaving at 7 o'clock Mondays and Wednesdays. เรามีเครื่องบินออกเวลา7นาฬิกาวันจันทร์และวันพุธค่ะ And on Fridays the departure time is 9 p.m. และวันศุกร์ออกเวลาสามทุ่มค่ะ Well, I'd like to make a reservation on this Saturday flight to Chiang Mai. อ๋อผมอยากจะจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่สำหรับวันเสาร์นี้ oh, One moment please เดี๋ยวนะคะ I'll check to see if there is a seat available ดิฉันจะตรวจดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่า Oh yes we have space available for you อ๋อ มีค่ะ เรามีที่ว่างสำหรับคุณ Will that be round trip or one way sir คุณจะไปกลับหรือไปเที่ยวเดียวคะ One way please How much does it cost ไปเที่ยวเดียวครับ เท่าไหร่นะคุณ The cost is 690 baht sir ค่าโดยสาร690 บาทค่ะ and round trip แล้วไปกลับล่ะ The total cost is 1,380 baht ค่าโดยสารไปกลับรวม1,380บาทค่ะ I see I'd better take a round trip ticket งั้นเหรอ ผมซื้อตั๋วไปกลับดีกว่า I think so May I have your name please ดีกว่าค่ะ ขอทราบนามของคุณสักหน่อยนะคะ Mr. Fred Martin. Krupp. Do you wish us to provide you with transportation to the airport? คุณต้องการจะให้เราจัดรถส่งคุณไปที่สนามบินไหมคะ Yes, please. ครับ Our bus will leave from the front of the Irawan Hotel at 5 a.m. รถบริษัทเราจะออกจากหน้าโรงแรมเอราวันเวลาตีห้าค่ะ Here are your tickets, sir. นี่ค่ะตั๋วของคุณ Thank you. Do you need any other information, sir? ขอบคุณค่ะ มีอะไรที่คุณต้องการจะทราบอีกไหมคะ Is it a direct flight to Chiang Mai? เครื่องบินจะตรงไปเชียงใหม่รวดเดียวเลยใช่ไหมครับ No, sir. This flight stops at Pisanolo. ไม่ได้ค่ะ เครื่องบินเที่ยวนี้จะแวะพิษณุโลกด้วยค่ะ What time does it arrive in Chiang Mai? เราจะถึงเชียงใหม่เวลาเท่าไหร่ครับ It arrives at half past nine, sir. ถึงเวลา9.30นาฬิกาค่ะ And this flight will return to Bangkok on the same day. และในเที่ยวนี้จะบินกลับกรุงเทพในวันเดียวกันด้วย Do you want to make a reservation for your return flight? คุณต้องการจะกำหนดวันกลับเที่ยวไหนด้วยไหมคะ What time does the plane leave from Chiang Mai? เครื่องบินออกจากเชียงใหม่เวลาเท่าไหร่ครับ At 1 p.m. sir and it arrives at Don Mueang at 4 p.m. บ่ายโมงค่ะ และจะถึงดอนเมืองตอนบ่ายสี่โมง Well I might take the next Saturday flight back เอาละ ผมอาจจะกลับเที่ยวบินวันเสาร์หน้าก็ได้ but I'm not quite sure now แต่ตอนนี้ยังตกลงใจไม่ได้แน่นอนครับ when you want to make a reservation for a return flight เมื่อคุณต้องการจะจองที่นั่งเครื่องบินเที่ยวกลับ please inform us of your decision at our Chiang Mai office โปรดแจ้งความจำนงของคุณได้ที่สำนักงานทางเชียงใหม่ของเรานะคะ Thank you. Goodbye. ขอบคุณครับ ลาก่อนละ Thank you very much. Goodbye. ขอบคุณมาก สวัสดีค่ะ ชั่วโมงที่ห้าสิบแปดที่สนามบิน Am I too late? ผมมาช้าไปไหมครับ What flight are you on, sir? คุณจะไปเครื่องบินเที่ยวไหนครับ Number 505. My destination is London. หมายเลข505 ผมไปลอนดอนครับ That's all right. You have plenty of time. ไม่เป็นไรครับ คุณยังมีเวลามีมาก Is this your luggage? สัมภาระของคุณมีเท่านี้เหรอครับ Yes, this is all of it. ครับมีเท่านี้ May I see your ticket and passport? ขอผมดูตั๋วโดยสารและหนังสือเดินทางหน่อยครับ Very good, sir. Please fill in this form. ดีแล้วครับกรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มนี้ด้วย Please put all your suitcases on the scale. กรุณาวางหีบสัมภาระทั้งหมดลงบนเครื่องชั่งเลยครับ Please take your baggage to the customs officer over there. โปรดนำกระเป๋าของคุณไปที่นายตรวจศุลกากรทางด้านโน้นด้วยครับ ที่ด่านศุลกากร Have you anything to declare? คุณมีอะไรที่จะแจ้งเพื่อชำระค่าภาษีไหมครับ No nothing. I've only got personal effects with me. ไม่มีเลยค่ะ ดิฉันมีของใช้ส่วนตัวเท่านั้น Have you any precious metals or precious stones? คุณมีพวกทองคำหรือเพชรพลอยติดตัวมาบ้างหรือเปล่า No, none at all. ไม่มีเลยค่ะ By the way, I've my own gold ring, which is an old one. อ๋อ ดิฉันมีแหวนทองคำวงหนึ่งแต่เป็นแหวนเก่านะคะ oh, I see. Could I look at your passport, please? งั้นเหรอครับ ผมขอดูหนังสือเดินทางของคุณสักหน่อย Thank you. Is this all your luggage? ขอบคุณครับ สัมภาระของคุณทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับ Yes. One suitcase and two handbags. ใช่ค่ะ หีบใบหนึ่งแล้วกระเป๋าถืออีกสองใบ Please open the suitcase. โปรดเปิดกระเป๋าใบนี้ด้วยครับ Oh, I'm sorry. You can't take this with you. โอ้ขอโทษเถอะครับ คุณนำสิ่งนี้ติดตัวไปไม่ได้ I'll have to confiscate it ผมจะต้องยึดของนี้ไว้ครับ เครื่องบินเสียเวลา There seems to be some delay น่ากลัวจะมีการเสียเวลาเล็กน้อยเสียแล้ว Our plane is supposed to leave at 7:30 เครื่องบินของเรากำหนดออก7โมง30 but it's already eight now แต่นี่มันแปดนาฬิกาเข้าไปแล้ว This is my first plane trip นี่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรกของผม Maybe I'm not going to like flying ผมไม่ค่อยชอบเดินทางโดยเครื่องบินนัก Do you know I'm beginning to feel a little nervous รู้ไหมครับ ผมกำลังเริ่มประสาทไม่ค่อยจะดีอยู่แล้ว Oh there's nothing at all to worry about ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกเลยค่ะ ชั่วโมงที่ห้าสิบเก้าพนักงานบริการบนเครื่องบิน Everyone please fasten your seat belt ทุกคนโปรดรัดเข็มขัดด้วยค่ะ No smoking. This is flight 505 now leaving for London. ห้ามสูบบุหรี่ค่ะที่นี่เป็นเที่ยวบิน505ขณะนี้กำลังจะไปลอนดอน We shall fly at an altitude of 5,000 feet. เราจะบินในความสูง5,000 What's the idea of the seat belts? เข็มขัดรัดตรงที่นั่งนี้เพื่ออะไรครับ In case of an accident, sir. เพื่อในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินค่ะ You're supposed to fasten yourself firmly to your seat. คุณต้องรัดตัวของคุณกับที่นั่งของคุณให้แน่น When the plane is starting to take off or land. ในขณะที่เครื่องบินเริ่มจะออกหรือลงสู่สนาม Otherwise, you may be thrown against the seat in front and injured. มิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะถูกเวียงไปโดนที่นั่งข้างหน้าและได้รับบาดเจ็บค่ะ Now please sit back and relax ขณะนี้โปรดนั่งเอนหลังและปล่อยตามสบายได้แล้วค่ะ We're already in the air and you're completely safe and sound เราอยู่กลางอากาศแล้วและคุณก็ปลอดภัยแล้วค่ะ Oh what was that The plane descended suddenly โอ้อะไรกันนี่เครื่องบินตกหวบลง That was probably an air pocket sir เราอาจบินผ่านลุมอากาศค่ะ Don't be afraid it always descends a little โปรดอย่าวิตก มันเพียงจะตกหวบลงเล็กน้อยเท่านั้น Would you like to read the newspaper คุณจะอ่านหนังสือพิมพ์ไหมคะ Thank you but now my ear hurts ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้หูผมชักจะปวดปวด I suppose that's the atmospheric pressure. ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากความกดดันของอากาศ Would you like something sweet? คุณจะทานลูกกวาดไหมคะ It will help to equalize the pressure. มันจะช่วยลดความดันลงค่ะ Are you quite comfortable, sir? คุณรู้สึกสบายขึ้นไหมคะ Yes, I'd like to have a soft drink. Say orange juice. ครับ ผมอยากได้เครื่องดื่มธรรมดา ขอน้ำส้มคั้นสักหน่อยเถอะครับ Yes sir I'll bring it now ได้ค่ะ ดิฉันจะนำมาให้เดี๋ยวนี้ Will you have European or Thai food for lunch อาหารกลางวันคุณจะทานอาหารฝรั่งหรือไทยคะ What's on the menu มีอะไรทานบ้างครับ Either Thai curry rice or roast chicken with bread ข้าวราดแกงไทยหรือไข่อบขนมปังค่ะ I'll have European food. ผมขออาหารฝรั่งก็แล้วกันครับ Fasten your seat belt please กรุณาผูกเข็มขัดที่นั่งของท่านด้วยค่ะ We're arriving at the Hong Kong airport sir เรากำลังจะถึงสนามบินฮ่องกงแล้วค่ะ We'll have a two-hour layover here เราจะหยุดพักที่นี่สองชั่วโมงนะคะ Nothing serious is going to happen to you ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณ We'll soon be in London and all your worries will be over เราจะถึงลอนดอนในไม่ช้านี้ และคุณก็จะพ้นความลำบากแล้วค่ะ Now we are leaving the ground ขณะนี้เครื่องบินกำลังบินขึ้นจากสนามแล้วค่ะ Once you're up in the air เมื่อคุณขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้ว It's just like sitting in your own living room at home ก็เหมือนกับคุณนั่งอยู่ในห้องรับแขกของคุณที่บ้านนั่นเลยค่ะ ชั่วโมงที่หกสิบพระพุทธศาสนา ประโยคสนทนาต่อไปนี้ นับว่าเป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าบังเอิญชาวต่างประเทศมาถามว่า ท่านนับถือศาสนาอะไร ผู้ฝึกจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการสนทนาได้อย่างดี What religion are you คุณนับถือศาสนาอะไรครับ I am Buddhist ผมนับถือศาสนาพุทธ What are the precepts of your religion ศีลในศาสนาของคุณมีอะไรบ้าง We laymen keep only five precepts. พวกเราคราวานถือศีลห้าเท่านั้น What are they ศีลห้าคืออะไรหรือคุณ Thou shalt not kill เราเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต Thou shalt not commit adultery เราเว้นจากการประพฤติผิดในกาม Thou shalt not lie เราเว้นจากการกล่าวมุสา thank you ชั่วโมงที่61 That's enough พอแล้ว That will do เห็นจะพอแล้วล่ะ Not bad ไม่เลวนี่ Some more please อีกสักนิดเถอะครับ A little more please อีกสักเล็กน้อยเถอะครับ I think so ผมก็ว่างั้น Is that so? อย่างนั้นเหรอ Go ahead ว่าไปเลย I don't think so ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น That seems all right นั่นก็ดีเหมือนกัน ชั่วโมงที่62ตำรวจ บนสถานีตำรวจ What can I do for you คุณมีธุระอะไรหรอครับ My handbag has been stolen กระเป๋าดิฉันถูกขโมยค่ะ Where was it stolen ถูกขโมยที่ไหนหรอครับ From a chair in a Thai restaurant บนเก้าอี้ในพัตคารไทยค่ะ How did it happen เรื่องมันเกิดขึ้นยังไงครับ I just went over to talk to a friend. ดิฉันเพียงแต่ลุกขึ้นไปพูดกับเพื่อนคนหนึ่ง And when I came back, it was gone. แต่เมื่อกลับมากระเป๋านั้นก็หายไป What time was this? เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าไหร่ครับ At half past one. ประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ About an hour ago. ราวๆชั่วโมงผ่านไปแล้วนี่ You ought to have telephoned at once. คุณน่าจะรีบโทรศัพท์มาตอนนั้นทันที I know I should have. ดิฉันทราบดีค่ะว่าน่าจะต้องโทรมาตอนนั้น But I was so flustered I lost my head. แต่ดิฉันตื่นตกใจเกินไป สมองเลยมึนงงไปหมด Well, we might have caught the thief. เอาละครับ เราจะต้องจับคนร้ายนี้ให้ได้ but it can't be helped now. แต่ตอนนี้ยังช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้นะครับประโยคพูดสำหรับตำรวจ Please give me your name and address. โปรดบอกนามและที่อยู่ของคุณ What's your age and nationality? อายุเท่าไหร่และสัญชาติอะไรครับ You must come to the police station with me. คุณต้องไปสถานีตำรวจกับผม You will have to pay a fine คุณต้องเสียค่าปรับ Will you give me the details คุณกรุณาให้รายละเอียดที่สำคัญสำคัญแก่ผม Show me your permit ขอผมดูใบอนุญาต I'm sorry but I must do my duty ผมเสียใจแต่ผมต้องทำตามหน้าที่ แต่ชั่วโมงที่ 63 ถึงชั่วโมงที่ 76 เป็นชั่วโมงของคำศัพท์ต่างๆ ซึ่งไม่มีการบันทึกเสียงไว้ จึงขอให้นักศึกษาและผู้ฝึกพูด โปรดดูจากตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษเล่มสมบูรณ์ ที่ใช้ประกอบกับหนังสือคู่มือ และเทปบันทึกเสียงชุดนี้ และจะเริ่มฝึกพูดจากชั่วโมงที่ 77 เป็นอันดับต่อไป Thank you. ชั่วโมงที่ 77ที่ทำการไปรษณีย์ Excuse me is this the right counter for stamps ขอโทษ ช่องนี้จำหน่ายดวงตราไปรษณียกรใช่ไหม Yes sir what can I do for you ใช่ค่ะ คุณต้องการอะไรหรือคะ Give me five airmail stamps ขอสแตมป์ไปรสนียกาศให้ผมสักห้าดวง How much does it cost to send a letter airmail to Vientiane? จดหมายไปรษณียกาศส่งเวียงจันทร์คิดเท่าไหร่ครับ Can I send it airmail? ผมจะส่งทางไปรษณียกาศได้ไหม And what is the best way? แล้วส่งทางไหนจึงจะเหมาะครับ The best way is to send it airmail. ส่งโดยทางไปรษณีย์อากาศสิคะ ดีที่สุดเลยค่ะ How long does it take for an air letter to get to London? จดหมายส่งไปรษณีย์อากาศไปลอนดอนกี่วันถึงครับ It should take not more than four days. คงไม่เกินกว่าสี่วันหรอกค่ะ Air mail is faster than regular mail. ไปรษณีย์อากาศเร็วกว่าไปรษณีย์ธรรมดาค่ะ Where are the telegram forms? แบบกรอกข้อความโทรเลขอยู่ทางไหน Here they are, sir. อยู่นี่ค่ะ Is this the right counter for telegrams? ส่งโทรเลขที่ช่องนี้ใช่ไหม Please hand it in at the next counter. โปรดยื่นช่องถัดไปนั่นค่ะ The next two counters, please. โปรดถัดไปอีกสองช่อง how much will it cost me to send this telegram to Hong Kong? ส่งโทรเลขนี้ไปยังฮ่องกงเป็นเงินค่าส่งเท่าไหร่ครับ Just a moment please โปรดรอสักประเดี๋ยวนะคะ Let me count the words ให้ดิฉันนับคำดูก่อน That'll be 30 baht sir เป็นเงิน30 Where do I register my letter ผมจะลงทะเบียนจดหมายได้ที่ไหนครับ over there, sir, the fourth counter. ถัดไปโน่นค่ะ ช่องที่สี่ Is this the right counter for registering? ช่องนี้ใช่ไหมลงทะเบียนจดหมาย Certainly, sir. ใช่ค่ะ What can I do for you? คุณต้องการอะไรหรือคะ I would like to register these letters. ผมต้องการจะลงทะเบียนจดหมายเหล่านี้ I want to send a letter to Singapore. ผมต้องการส่งจดหมายไปสิงคโปร์ Register this letter, please. ช่วยลงทะเบียนจดหมายฉบับนี้ด้วย Let me see how much this weighs. ให้ดิฉันช่างดูก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่ How much will it be? เท่าไหร่ครับ Four baht and fifty satang, sir. สี่บาทห้าสิบสตางค์ค่ะ how can I send my money to my wife in Hadyai? ผมจะส่งเงินไปให้ภรรยาผมที่หัดใหญ่ได้อย่างไร By postal check or by money order, sir. โดยทางเช็คไปรษณีย์หรือทางธนานัตก็ได้ค่ะ How much money will you send? คุณต้องการจะส่งไปเท่าไหร่คะ You'd better send it by postal check. คุณควรจะส่งทางเช็คไปรษณีย์ดีกว่า it is better to send it by money order. ทางที่ดีคุณควรจะส่งทางธนานัต To whom is it payable? สั่งจ่ายให้ในนามของใครครับ Please give us her address in full. โปรดให้ที่อยู่ของเธอให้สมบูรณ์ด้วยค่ะ How can I buy a postal check? ผมจะซื้อเช็คไปรษณีย์ได้อย่างไร Shall I send the money by money order here? ผมจะส่งเงินธนานัตได้ที่นี่ใช่ไหม Yes here is the application form ใช่ค่ะ นี่ค่ะแบบคำร้องกรอกรายการ Please fill in the blanks clearly โปรดกรอกข้อความในช่องว่างให้ชัดเจนด้วย Do you want to send it urgent คุณต้องการส่งด่วนหรือเปล่าคะ Why didn't you send it by transfer telegram? ทำไมคุณไม่ส่งทางโทรเลขโอนเงินล่ะคะ I want to send this package to Yala ผมต้องการจะส่งพัสดุนี้ไปจังหวัดยะลา You can send it by partial post ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ Sorry we can't accept this package ขอโทษค่ะ เรารับห่อพัสดุไม่ได้ Why What's wrong with it เป็นอะไรเหรอ บกพร่องอย่างไร You have not tied it with cord คุณไม่ได้ใช้เชือกผูกรัดห่อ and you have not yet put melted wax on it แล้วก็ยังไม่ได้หยดครั่งผนึกลงไปด้วยค่ะ But why the package is very well sealed ทำไมล่ะครับห่อก็เรียบร้อยดีนี่ But they're so easy to open แต่มันแกะออกได้ง่ายค่ะ Anyone can rip off this paper tape. ใครๆก็สามารถแกะกระดาษกาวนี้ออกได้ The best way is to tie it with string. ทางที่ดีควรใช้เชือกผูกมัดห่อ And put melted wax on every knot of the string. และหยดคร่างบนพรมผูกของเชือกทุกปม By the way, don't forget to put a return address on it. อีกอย่างหนึ่ง อย่าลืมลงที่อยู่ของผู้ส่งด้วยค่ะ Is that all right อย่างนี้ถูกไหมครับ That's all right sir ถูกแล้วค่ะ